де тільки що когось убило, йому стало ще моторошніше, все тіло тремтіло від страху. І знову, наче в напівсні, бачив, як Петренко відтягав убитого, відривав його руки від кулемета, а потім умостився на його місце і сказав: Будеш, якове, подавати стрічку. Нічого, живі будемо, не помремо. Тишу розірвав гучний гарматний постріл, за ним другий, третій. Снаряди рвалися попереду і позаду траншеї. Крізь той гуркіт він розібрав гортанний крик лейтенанта. Зараз знову підуть без команди не стріляти. За якусь хвилину Петренко, криво всміхнувшись, повідомив. От вони і пішли, байстрюки недоношені. Мабуть, тому що сказано це було якось зовсім буденно, Калабан несподівано для себе підвівся і виглянув за край окопу і побачив сіро зелені фігури, що в листому мороку сунули вгору. Йому заворожений не міг відірвати від них погляду, аж поки не почув голос Петренка. Якого чорту висунувся, пригнися. Над траншею пролунало різке, як ляскіт батога. Рота вогонь. Кулемет стукатів над головою. Калабан подавав стрічку. Так тривало, здавалося, цілу вічність. Він втратив відчуття часу. Залягли гади, отож бо, задоволено сказав Петренко. Калабан не бачив, як гітлерівці знову підводилися і знову лягли. Знав проте лише з реплік Петренка, а в голові невпинно билася думка. Аби лише вибратися звідси живим, а там допоможи довенько, тільки вибратися. Потім чув над головою гудіння ворожих літаків які почали обстрілювати їхні траншеї з крупнокаліберних кулеметів. І в тому пеклі знову загримів голос лейтенанта. Німці знову пішли. Рота в вогонь! Петренко схопився, дав одну коротку чергу і раптом упав навзнак на дно траншеї. Як і проснув його за плече. Ординарець не ворушився. Петренка вбили! зверескнув він і не пізнав власного голосу і від звуку того не свого голосу калабану стало зовсім жахно. Він закляк. Вставай до кулемета, чуєш, писарю, вставай до кулемета, кричав біля його вуха сержант. Я я не знаю кулемета, не вмію. От чорт вилився сержант. Посилай казна кого. Він відбіг у бік і гукнув Гей, Антоне, ти дуряка, давай сюди, до кулемета. Підскочив худорелявий солдатик, довгоносий, з витягнутим обличчям. Навіть не глянув на калабана, припав до кулемета і почав строчити довгими чергами, і при тому сердито примовляв кулемета не знає, тільки того й уміє, що писати грамотій. І Яків зрозумів, що це до нього говориться. На ньому виливає свою злість той довгоносий солдатик. Тримаймося, хлопчики, кричав лейтенант Чекобала, зараз прийде підкріплення. Він і далі, ніби крізь сон чув, як його новий напарник уже спокійно казав, аби до ночі протриматися. Вночі вони не полізуть, Фріц по ночах не воює. Та доки стемніло, німці ще двічі ходили в атаку. Вночі справді все стихло, лише де-не-де лунали поодинокі постріли де сидів біля кулемета, дрімав, загорнувшись у ватинку. Калабануш страх не давав спати. Серед ночі раптом передали команду автоматній роті зійтися до бліндажа лейтенанта Чикобаву. Зібралося близько тридцяти чоловік. Усі тут? запитав лейтенант. Нас заміняють. Роті наказано відійти в другий ешелон. Усіх убитих винести в тил. Убитих поховали на узліссі, а потім до ранку йшли. Прийшли в якесь село, полягали покотом у крайніх хатах. Він лежав поряд з дедурякою. Розбудили їх, коли вже сутеніла, і знову цілу ніч йшли. Уранці дістались до залізничної станції і відразу у вагони. Невдовзі ешелон рушив на схід. Але довгоносий дедуляка вже пронюхав і пошепки сповістив. Нас перекидають на Ленінградський фронт. Через мої рідні місця приїжджатимемо, вихопилося в Калабана. Потім він не раз шкодував, що не втримався.